Det är lördag på trädgården här under Skanstullsbron så skiner solen. Här två, står två ganska skakis eh, personer <laughs> i baren. Det är jag, Jenny Satt och eh, Emelie Thorén. Halloj! Hej. Halloj! Varför är du skakis? Eh, jag drack öl igår. Eh, min pojkväns eh, brorsa fyllde år. Så det firar vi med öl. Och nu, <laughs> hur känns det nu? Här står man med en öl. Det känns bra. Vi kör på den stilen. Jag är också lite halvskakig. Eh, eh, mm. har precis gått på semester, drack lite för mycket vin. Men nu, det, det börjar Det är väl en klassiker ändå. Det, det var bra gjort tycker jag. Jag, jag, jag, känner att vi är på samma våglängd ja. i alla fall och att det är det som är huvudsaken. Ja. Det är så himla kul att du är här. Tack så jättemycket. Äntligen en, eh, ett popsnöre av rang, höll jag på att säga. Men ja. du gillar ju massa olika sorters musik. Ja. Har blivit hiphoppare på sistone. Ja. <laughs> Outad som rap-lover. Ja, eh, det stämmer. Kommer man märka det någonting idag när du väljer mm. låtar? Ja, men två av dem eh, är ju hiphop, eh, R&B och två är det A. Vi eh, kör igång med en låt som eh, jag har hittat i veckan som jag gillar skarpt. Det är en eh, producent som heter Atu och eh, han har blivit eh, remixad av Bare Face. Okej. Okay. Vi lyssnar. Mm. Jag tröttnar ju aldrig på den här släpiga, liksom lite glitchiga, vad ska man kalla det, hiphop-poppen som har kommit eh, de senaste åren. Vad tycker du om det här Meli? Jag tycker det här var jättebra. Eh, kanske är det som någon lite mer drömsk M83 kanske? Ja, nu, kanske. Kände, nu kände du hiphop, jag kände eh, inte det så mycket. Nej, Nej men, men det var bra väldigt bra. Vi, vi, vi satte ribban nu. Ja. Uh, vi ska gå vidare med ditt bästa låtval. <laughs> Ja. <laughs> Hur tar du det vidare? Ja. Det är uh, en uh, låt med The Dream. Nej, det är en låt med Kelly Rowland. Med The Dream på, jag vet inte, tror han som har producerat den låten också va? Förutom att han är featuring. Vad, eh, vad tycker du om nya Kelly Rowland-albumet? jag tycker att det är ganska bra men det, det, där är en av få låtar som jag tycker sticker ut Boy, you got a bitch zoning. It's down near five in the morning. Let's go. Kinda wish that I could clone it for the times when you're not around. Yeah, boy, I'll never leave you alone. fuck TMZ. Yeah. Fuck these fake niggas. These niggas ain't half made. Yeah. You know the click. You see the change. Du lyssnar på Jenny och vänner. Veckans gäst är en av våra favoritbloggare, Emily Thorén. <laughs> Tack så mycket. Du, du skrattar du så lite generad ut. Ja, men det är klart man blir generad. Äh, det ska men jag har lärt mig att man ska äga, så nu, tack. Vi, för att vara gäst i den här podden, det enda man behöver göra är att välja en låt som på något sätt är förknippad med antingen The Dream eller någon uh, udda Destiny's Child-medlem. Så nu har du liksom, <laughs> nu, nu kan du bara gå nu kan jag bara downhill. Ja. <laughs> ja den, här, den, här, låten är ju så jävla bra. Skywalker, ja. vad är det som du gillar med den? Jag tycker refrängen är en riktig omkullvältare, mm. Eh, så den är jättebra. Och sen så gillar jag eh, när det kommer till hiphop och R&B lyssnar inte jag jättemycket på texter jämfört med popsånger. Då, då lyssnar jag och relaterar jättemycket men Eh, när det kommer till de här två genrerna så eh, är det mer bitet och känslan och attityden. Mm. Men den här texten gillar jag. Varför det? Jag vet inte, det är också något... <laughs> Vad handlar den om? <laughs> Nej, det handlar väl om att ligga och så. Eh, men jag gillar det en rad, alltså det kan ju lätt bli så töntigt, men hon sjunger eh, eh, You need a main girl who fucks you like a side chick. Och så, jag tänkte på det, jag tycker det funkar så bra i den här låten och vissa låtar funkar det ju sämre i överlag, alltså i olika, med andra artister och så. Det är ett ganska vi, vi, att sjunga om sex, det kan ju lätt bli supertöntigt. Liksom. Men just Kelly Rowland, det känns som att hon verkligen har kommit ut som någon slags eh, snusktant. Eh, ja, eller tant, hur gammal Nej, är människan? Nej, tant, herregud. Hon är, nej, väl i eh, min ålder, <laughs> eller yngre. yngre, tror jag. Ja. Men, eh, ja, men jag, jag, tycker att så som hon har gjort det här senaste eh, halvåret. Alltså mm. Alltså alla smakprover man har fått från hennes eh, platta som nu, kom nu här om veckan, eller mm. läckte, jag vet inte. Men eh, har, har, ju varit, eh, de har ju varit ganska mastiga liksom, på olika mm. sätt. Um, ehm, Kisses Down Low spelar vi lite Linder-podden här, mm. eh, pratade om den texten. <laughs> Sjukt bra. Är det det man tänker? Jag har inte analyserat men man kan ju ana. Ja. Precis, det är det man tänker. Ja. och sen så den här fruktansvärt utlämnande Eh, låten som kom för några, någon månad sedan, Dirty Laundry. Också Just fantastisk. Det. det. känns som att hon bara, hon bara öser på nu, det är liksom ingen så fasad eller någonting. Där var det ju en fantastisk text, måste jag säga. Sjukt bra. Uh, vi fortsätter. Mm. Vi, må, vi, pra, vi pratar för mycket. Ja, måste spela låtar. Den här låten har eh, funnits ett par månader men jag har inte hört den förrän nu i veckan och har verkligen så här fastnat för den totalt. Vad tycker du? Emily? Jag hade aldrig hört den, jag tyckte att den var superbra. Det är någon eh, snubbe som sitter ute i Arizona-öknen i USA och producerar hemma på kammaren eh, Go him! Ja, Honest heter han och den här låten heter New You. Du kände igen någonting i den här? Nej men jag vet du, du, du, du, du. att det skulle vara New Order-låten från 80-talet och nu kommer jag inte på vad den heter och så tänkte jag New You, New Order. Ja, det ah, kanske var lite det kanske för... Är något sånt. Ja, kanske. Hör av er till ja. oss ifall uh, ni känner igen den här samplingen och kan bekräfta att det är New Order eller inte. Uh, Emily tog en stå och liksom marscherade lite i ja, nej, men Det var någon sån här, eh, ganska härlig marschtrumme bouncy pryl jag, jag, jag har tänkt på det där med att, att marschera. Mm. Att det, man var liten gillade man som hade det här You're the voice, John Farnham oh. marschera bitet. Ja, men man gillar det. Jag <laughs> lyssnade på, eh, en kompis tipsade om en grupp som heter Som fan. Mm. Eh, och deras eh, senaste låt är också en marschtrumme-intro. Men jag tänker att det är lite simpelt, att det är som, att man gillar det när man är barn och folk som Works fortsätter gör det <laughs> när de är vuxna så, har lite konstig musiksmak. Men, ja, men det är nej. som Holla Back Girl också med Gwen Stefani. Exakt. Superhärligt. Ja också så skolgårdsaktig. På tal om skolgårdar höll jag på att säga, men eh, schoolboys, Schoolboy Q. Ska Hur snygg nu? övergång var det där? Äh, men man är ju ett gammalt radioproffs. <laughs> så dåligt. Schoolboy Q tillsammans med Kendrick Lamar mm. har ju eh, letat fram Colored Greens. mm. favorite song translation, When ven aquí mami, así culo. Tú quiero que mi huevo, si papi mores, espero pasé puto bendejo el pinche cabrón. Let's get it nice like this, I'm a night like this. Sword in my hand, I fight like this, and I'm more than a man, I'm a god. Bitch, touche on guard. Two pay trap and a two tits pop out of that tank top and bra. And when I say do, do, do, do, bitch, that BK dog. She wants some more, of this I give her more, of this I owe her, this in fact, I know she missed the way I floored this. I'm focused, I know my Houston partners drop a four in this in slow, just slow it down, down. Alright, let me blow this bitch. I'm famous. I blame this on you. Cash in the mirror, hang get my penthouse roof. Skyline the clearest. Watch it, your optics popping out. You look the weirdest. Pop my top on the 105 head with no power steering. Ah, oh, oh, luxury. Chitty ching ching, could buy anything. Cop that. Oh, oh. och eh, Kendrick Lamar, Colored Greens. Fan vad bra. Ja, den är bra. Den ja. är studsig. Ja, den är jättestudsig. Vi, vi har försökt klura ut vad colored greens egentligen är. Uh, jag, jag har för mig att det är någon slags här, typ grönsaksstuvning eller något. Alltså mm. Alltså någon slags spenat. Ja. Eller, och vi, och, men sen blev vi så himla osäkra. Och så vad att, vi? Nej, det här är någon, så, det här är någon så <laughs> hippt uh, slang för antingen uh, Peng, pengar eller någon slags röka. Mm. Så då gick vi in på sidan som man alltid går in på när man inte kan någonting om slang, Urban Dictionary, och slog upp det. Men det, det, fann, det fanns liksom bara ett par förklaringar om att nej, men det här är mat som riktigt, riktigt gamla så människor äter. Ja, och det, och det måste ju vara <laughs> innebörden av... <laughs> ja, det, det förtar lite av det tuffa känslan med den här låten känner jag. Jag tänkte ah, Greens, att det var Money. Ja, nu, är du besviken? Ja, nu handlar det om pyttipanna liksom, det är jättekonstigt. Men, eh, Överlag, den här låten får mig att känna mig tuff. Det tycker jag, det är alltid ett plus. B hur kommer det sig? Nej, men när jag lyssnade på den ute igår, det är någonting med takten och, och kan du glömma tycker jag, toppen, hans stick här på slutet. Ja. Eh, men du vet, man tar lite coolare steg när man lyssnar på den, skittöntigt, men du vet. Hur, att, hur, går, typ- hur går du när du lyssnar på den här låten? Ja, nej, men, nej, låt oss inte gå in på det, det går väl <laughs> ungefär normalt, men du vet. Man, ja kör lite ankmun när man går kanske, jag ingen aning. Wow. <laughs> ja, ja, vi, vi går från eh, Black Hippie-gänget och LA och rap till någonting helt annat. Det är verkligen så här, eh, Skandinavien vi, vi lyssnar på här nu. Eh, det är Kalle en hjälte från förr. Mm. När lyssnade du på honom senast? 2005 kanske? Ja. Så det är länge sedan. Han är liksom, det har varit lite tyst om honom men på senaste året så har det verkligen så här har han verkligen tryckt ut jättemycket låtar på sin Soundcloud. vända allt tror jag den hette då, 2005. Det fanns massa bra låtar, men lyssna på den här. Ja. Lyssna på vad det är för cover. Okej. Okay. 2000 så vann eh, en dansk eh, gubbduo hela Eurovision Song Contest med Fly on the Wings of Love. Kommer du ihåg det, Emily? Jag kommer ihåg låten, jag kommer inte ihåg att de vann just där då. Men... The, The Olsen Brothers, mm. riktiga <laughs> favoriter. 13 <laughs> år senare så eh, stöper Kalle J om den här låten till någonting helt fantastiskt. Ja jag hade, hade, ingen aning om att man kunde göra något så fint av den där gamla dängan. Nej, men alltså, den hade någonting tydligen. Sticket mot slutet där när det blir helt sakralt och det var jättevackert, jättefint. Sjukt bra. Ja. Uh, jag slås mest av gud vad bra musiksmak du har Jenny. Detsamma. <laughs> Klubben för inbördes beundran. Ja. Står hänger och gör poddradio ja. helt bakis och sköra. Ja. Så skör just nu. <laughs> Och den här låten hjälpte inte till direkt, man blir nästan lite så gråtig av, ja men det är som du sa, när den liksom bara öppnade upp och blev sådär ja, kyrkosalm. Det var lite eh, sommarlovs, eller vad heter det, skolavslutningskänsla ja, där. det var det faktiskt. Sjukt bra. Sjukt bra. Vi sa ju, Kalle J var ju en, ett spöke från förr, höll jag på att säga, men en favorit från förr. Mm. Uh, vi ska fortsätta med några andra som också är sådär, som man inte tänkt på på ett tag. Men uh, som också är bra på det här lite um, lite svävande och, eh, och härliga. sommarkänsla så himla mycket tycker jag. Vad ska vi lyssna på? Vi ska lyssna på DeLorean från Spanien. Coolt. The that we faith to make you feel more alive. mysig. Jättemysig. DeLorean, låten heter Spirit. Jag lyssnade mycket på dem för några år sedan. Mm. Typ tre, fyra år sedan kanske. De ja. hade ett album som hette Subitza som mm. jag tyckte var sjukt bra. Framförallt en låt som heter Stay Close som var sjukt bra. Du, Emily berättade precis här att uh, du brukar spela den fortfarande ja. och folk blir glatt förvånade och vet inte riktigt vad de lyssnar på. Nej men det kommer alltid någon fram och frågar vad sjutton det är. Mm. Men den här låten, jag hade glömt bort Delorean lite grann och så hörde jag den nu i veckan, den släpptes i veckan och typ skrek <laughs> rakt ut för jag tyckte den var så himla <laughs> bra. Satt där, vad typ, skrek, ja, ah", vad skrek du? Nej, oh, <laughs> herre. Jag har ingen aning, nej men överdrev kanske. Men alltså på riktigt väldigt, väldigt bra tycker jag. Ja, vi, eh, det här är ändå musik som jag förknippar ganska mycket med dig. Mm. poppigt, melodiöst. Men också, alltså jag, det här tycker jag är vad jag brukar kalla för gråtdans. Mm. Eh, där det kanske är ett uptempo-beat men det är någonting melankoliskt över det också. Eh, gråtdans. Hur ofta gråtdansar du? <laughs> Står där hemma på kammaren. Eh, jag ehm, steg, ett steg ja. åt sidan, ett steg tillbaka Jätteledsna och bara, steg. så bara rinner tårarna. <laughs> Oh. oftare än vad jag skulle vilja. Nej. Ehm, men nej, jag blir liksom inte ledsen av det men det, det är någonting ehm, jag vet inte, någonting i den genren som jag själv har hittat på som är toppen. Yeah. Oh shit, man, who that is? Shout out Migo, shout out Zayto hey, one time. Drake at the Versace store. Yeah. Versace, Versace, Medusa head on me like I'm Numinati. Versace. This is a gated community, please get the fuck off the property. Rap must be changing cause I'm at the top and there's no one on top of me. Niggas be wanting a verse for a verse, but man, that's not a swap to me. Grinding in compliments, pool in the backyard that look like Metropolis. Metropolis? I think I'm selling a million for sweet man, I guess I'm an optimist. Born in Toronto, but sometimes I feel like Atlanta adopted us. What the fuck is you talking about? Saw this shit coming like I had binoculars, boy. Versace, Versace, we stay at the mansion when we in Miami. The pillows, Versace, the sheets of Versace, I just want a Grammy. I've been so quiet, I got the world like, what the fuck is he planning? Just make sure that you got a backup plan, cause that shit might come in handy. Started a label, the album is coming September, just wait on it. This year I'm eating your food and my table got so many plates on it. Hundred and TV at my house, I sit back like damn, I look great on it. Damn, I look good. I do not fuck with your new shit, my nigga. Don't ask for my take on it. Speaking of lingo, man, this for my nigga that trap out the bendo. bendo, bendo. This for my niggas that call up Fernando to move a piano. Fuck all your feeling, cause business is business, it's strictly financial. I'm always the first one to get it, man. That's how you lead by example. Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace. Word in New York is the dyke and high schools are calling me Poppy. Woo. I, I, know that you like it. Versace, my neck and my wrist is so sloppy. Versace, Versace, I love it. Versace, the top of my Audi. My plug is Giancotti, he give me the dose and I know that they mighty. Shoes, shirt, Versace. Versace. Yo, bitch went in on my pockets. Damn. She asked me why my drawers silk. Uh, I, I told that bitch Versace. What else? Cheetah print on my sleeve. What else? But I ain't never been in the jungle. Nah. Try to take my sack, better run with it, nigga. Don't fumble. Versace, Versace, Versace. Versace. You can do Chewy, I do it. Versace, I do. You got the Honda, you do I got the Mazzy. I do. You Smoke the mid, you do it. Exotic, I do. I set the trend, you niggas copy. Cooking the dope like I work at Hibachi. Looking and watching, blah, like some tacky. Come, come in my room, my sheet, Versace. When I go to sleep, I dream Versace. Medusa, Medusa, Medusa. Medusa. These niggas, they wish that they knew you. They, they the jewelry, we missing the Louis. My blacks is fed and exclusive. Fed right shirt like I'm turning the tag. Versace. I'm beating the pack on me, Mike. Will, will. Lot of you niggas, they copy. In my closet, Versace, Versace. Versace. Versace. Versace. Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, uh. Versace, Versace, Versace, Versace, uh. Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, passate. King of Versace, Medusa, my wife in my car is Versace I got on my mind Migos eh, tillsammans med Drake, eh, Versace. Om jag hade jobbat på statlig radio just nu så hade jag varit tvungen att säga det finns massa andra lyxmärken man kan <laughs> prata om. Skönt att du inte gör det men, längre. Men nu kan vi, eh, nu kan vi hylla Versace hur mycket vi vill, mm. om vi vill. Men, äh, men vi kan hylla Drake istället. Du gillar honom, eller hur? Jag gillar Drake, eh, men jag har förstått att alla inte gör det. det går liksom, allting går så fort för mig, jag hänger inte med. Men, men nu förstår jag att nu gillar man inte Drake. Nej, alltså det känns ju som att när han kom eh, ja. poppade upp, då var det ju många som hatade honom instinktivt och många som gillar honom också. Men det, det, han har väl alltid haft någon sån här, att någon, någonting med honom verkar reta upp folk känns det som. Men, men nu, är det nu, att han inte är äcklig? pratar då? Eller liksom vad, för det är väl det ja, ofta kanske. Det... Ibland är det väl det och en del tycker bara att han är gnällig och en del tycker liksom att man kan inte hålla på och gnälla om man har det så bra som han. Och, ah, jag vet inte. Ja. Men, men jag håller med dig, jag tycker det känns som att det senaste, senaste året, eller sen, sen i år, så känns det som att folk som brukade gilla Drake har så här... Ugh. Jag tror det har att göra med, med, med, en video han gjorde för några månader sedan Just som var med humorinslag ja, som, som, inte ens jag kunde förlåta honom den var jätte, jättedålig. Ja, det var den faktiskt. <laughs> Vi fortsätter med någonting som du har valt. Inte ja. purfärskt, men, eh, men bra ändå. Väldigt bra. Är det här en av dina favoritlåtar från 2013? Eh, mm, ja, det är det faktiskt. Young Galaxy. Yes. One Galaxy, Pretty Boy, Emily Thoréns val. Vad är det som du gillar med den här? Eh, det var jag gillar med dem, det är återigen <laughs> eviga tjatet om gråtdans. Ja. Eh, jag tycker det är jättebra. Och sen, eh, jag gillar att de, eh, de hade en skiva för två år sedan som hette Shape Shifting som var producerad av eh, Lissvik. Just det, de studio, Precis. studio. så de har svensk connection. Eh, är det då, viktigt för dig? Nej, gud. <laughs> Nej, men jag lyssnar ganska mycket på svensk musik ändå, eh, jämfört med förut. Vilka är dina svenska favoriter just nu? Åh, oh, herregud. Eh, oh, nej, vilken knäpp fråga. Jag, nu kommer jag inte på någon bara för det. Kalle J. <laughs> jag säger Kalle J. ja. Kali eh, och en eh, hel massa andra artister eh, som har släppt grymma låtar i juni har vi samlat i vår Best of juni-lista. Vi gör ju en sån varje, i slutet på varje månad. Mm. Den kan man hitta på Soundcloud och Jenny och vänner kan man numera hitta på eh, tidningen Rodeos eh, sajt. Mm. Vi har fått ett nytt hem där, jag och Peter Björklund som gör den här podden. Det finns eh. också en väldigt fin bild på mig så jag tycker alla ska gå in ja, och titta. Absolut. <laughs> på Emelie Thorén och Miguel. Yes! Ni ser så himla söta ut. Ah. Ja, i alla fall på den här bloggen så hittar man den här Best of-listan, den här fina bilden, eh, låttips och eh, man kan ju såklart lyssna på podden där också. Eh, men det kommer dyka upp massa andra grymma grejer, eh, bland annat eh, lite mixtapes och sånt. Mm. Jag tänkte att vi ska lyssna på ett litet smakprov på en grej som eh, kommer dyka upp eh, snart på Jenny Johannes blogg på Rodeo. det här var någon slags uh, mini-teaser, eller vad man ska kalla det. Uh, Up to no good, som gjort vår uh, fina signatur, uh, kommer också sätta ihop ett uh, grymt mixtape för Jenny och vänner och Rodeo. Den kan man hitta på rodeo.net där vi har vår nya fina blogg. Det, den här podden är snart slut mm. för den här veckan. Hur känns det, Emily? Har du haft kul? Jag har haft jättekul. Det är alltid så mysigt att vara med dig, Jenny. Ja, du är snäll. <laughs> vad ska du göra i sommar? Eh, inte jättemånga planer. Jag ska bestiga ett berg i Norge. Va? Ja, jag vet, jag inte ens. Låt oss inte gå in på det. Och sen ska jag åka till Way Out West. Som jag är jättepepp på. Så Alicia Keys bland annat. Gillar du Alicia Keys? Ja, till och från. Inte allt. Men hon har gjort en del powerballader alltså. Jag tänker att du och jag kommer hänga lite i alla fall på Way Out West. Hoppas. Hoppas. Och eh, så hoppas jag att du kommer tillbaka snart till podden. Du gärna. Vi avslutar med uh, Something about you. Uh, det är uh, Follow Me, men det här är en remix av Satin Jacket. Tack för att du kom hit, Emily. Tack så mycket.